Peche oa ant de besketa a ar me mejon ken Je, me ni beus eun de da beut klein ar mour. Oh, peche a fer de gaoui yann, kalm djouen vo pa den de. Sur Ya, ya, ch'leu e emez da hant eo, am zir zo prometet. Malaret, me ar toum chok an drabenek barok. Oh, ne chet amzer, krampet bar bour, mo an vo de zeben ar vor. il e hadre mat mez de dora un nam.